kaks kannu õlu, seda ma nüüd joono sinuga. kaks kannu õlut ja kelner traavib ringi nii mõnuga ja meil on hea, nii hea on olla hea. kaks kannu veel ja soe on pea. su pilgus veidike nostalgiat ja feelingutes mõnuled su nurk. kaks kannu õlut siis keedumunad, kiluleib, pikantne juus. kaks kannu õlut ja mõelda ei tahagi ma miskist muust ja kui homme koidab taas üks raske päev, me täna siin veel käsikäes. su suudlus lahkumiselt kinnitame, aga Vallivaris kokku saame taas. kaks kannu õlu, murrinale siis toetad oma väsinud pead kaks kannu õlu. sukk kõrval hingeb kinni, sest on olla hea ja milleks mõelda, et on veel probleeme meil. ärge katke, on neid ka teil. viis viimast ukse taga lärmi teeb, kuid aga meie, me istume siin sees. kaks kannu õlu. Shabaduba dabaduba dabudan. Kaks kannu õlu ai täpu, täpu, täpu, täpu, täputa ja milleks mõelda, et on veel probleeme meil. ärge kartke, on neid ka teil mis viimast ukse taga lärmi teeb, kuid aga meie, me istume siin sees